Maiatzako geita bederatzi ditu gaur aste azkena da, eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste emankizuna. Eta gaurko albiste honetan, eh, albiste nagusia den eh, hori aipatuko dugu lenik eta behin Xabi? Bai, eta nagusia da biharko greba orokor deialdia berriozarrera edatu dela. Ela Lab ESK, este ilas N, Iru, CN, eta CNT sindikatuek eta hainbat gizarte eragilek engreba orokorra deitu dute biharko ego Euskal Herrian. Deialdiaren helburua da lan eta gizarte arloetako doikuntza eta murrizketa politiketan aldaketa eskatzea eta eredu sozial bidezkoago bat lortzeko bidean norabide aldaketa bat exigitzea. Berrioz arren, grebarekin bat egin dute mendialdea bi ikastetxeko irakasle eta irakasle ez diren langileek ere, horregatik iragarri dute gutxiengo zerbitzuak besterik ez dutela beteko. Jantoki eta garreio zerbitzuan ere zerbitzu minimoak beteko dira eta bestalde, goizeko sortzi terdietan elkarretaratzea eginen dute hainbat lagunek udaletxearen aurrean eta horren ostean 400 eko bide gurutzera arbiatuko dira, enbertatik aterako baita iruñeko manifestazioa osatuko duen zutabeetako bat. Udal baltzaren oiko osoko bilkura ospatuko da gaur. Bilkura gaur aste azkenean eginen da, e, hilabetero bezala, e, ba, azken aste azkenean, hilabeteko azken aste azkenean, arriatxaleko seiter dietan udaletxeko areto nagusian, eta zuzenean ikusteko aukera e, izanen duzue, eguzkiplaza.net eta berriozar.es e, webgunen bitartez. E, puntu asko, ditu biharko, e, gaurko bilera horrek, eta hauek dira gai ordeneko nagusian, nagusienetako batzuk. Izquierda Ezkerre udal taldearen mozio bat Nafarroako memoria historikoari buruzko legearen aldekoa, e, talde berak aurkeztu duen beste bat poligonoaren e, bardeako tiro poligonoaren kontrako asambladak antolatutako martxaren alde eta Berriozarko udalean PSNko udal taldeak aurkeztutako mozioa tokiko erreformak udaleko gizarte zerbitzuetan izanen dituen ondorioei buruzkoa. Bilduk eta PSNek mozio bana aurkeztu dute HTA Eh, inguruan eta PSNek ere eh, beste mozio bat aurkeztu du San Cristobal futbol taldeari buruz. Azkenik PSN, UPNek eta PPek mozio bateratua aurkeztuko dute berdintasun teknikariari buruzkoa. Eta udaletxetik mugitu gabe berriozarko udalerako kaleberri zazpiko sarbidea itxi dute. Halaxe da, ekainaren eh, batetik aurrera, jende hartzeko orduetan udal bulegoetara joateko sarbide bakarra Euskal Herria plazakoa izanen da kaleberriko sarrera itxiko baita. Kaleberriko sarrera hori lan arriskuei aurre hartzeko legeak ezagritako xedapenak eta energia eraginkortasunak eskatutako neurriak betetzeko itxiko da. Aur, eskolako 2000 damairu, 2000 ikasturteko jantokiko e, beken eskaerak egiteko epea zabalik. Eskaerak ekainaren hogeita sortzira arte egin daitezke goizeko sortzietatik e, ordu bietaran berriozarko udaleko auzo bulegoan. Argibide gehiago behar izan ez gero berriozar.es udal webunean eskura ditzakezue. Aekak aurre matrikula egiteko epea zabaldu du. Garena ikasteko, eh, lelopean Aekak urrengo ikasturterako matrikula egiteko eskaintza berezia abian jarri du Euskal Herri osoan. Informazio gehiago eskuratu nahi duenak auzalore euskaltegian aurki dezake berriozar abildua aeka.org elbide elektronikora idatziz edota ondoko telefono zenbakietara deituz bederatzi lau sortzi iru 0 bi edota 6 0 zazpi 6 0 bat lau 0 bederatzi lau sortzi iru 60 b bi edota 60 zazpi 60 bat lau 00. Gaur banatuko dira Euskarazko ipuinen aur lehiaketako ozariak. Berriozar.es udal webgunean ikusgai dituzue da Euskarazko ipuinen aur lehiaketan irabazle izan diren eh, ipuinak eh, lehen hezkuntzako lehen zikloan neike marti hartu barriosoren jak lailatarra eta maialen muro perezen mingaini gabeko jirafa saritu dituzte. Bigarren zikloan nerea lasalekun berriren eh, txuriren lapurketa eta amara markos zidontxaren sagar bizia. Eta irugarren zikloan azkenik nerea mansoa Núñezen futbol partida eta Manel Diaz urdan izen tartalo etxe asari banaketa esan bezala gaur bertan izanen da maiatzako geita bederatzi, agriatxaldeko seietan berriozarko entzunaretoan.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 izanen dasaria Eta eguraldia izpide izanen dugu segituan, zerua lainotuta egonen da eta zaparreadak botako ditu. Ez egon kortasuna, aurreko egunetan baino handiagoa izanen da, bereziki arriatxaldean eta orduan trumoiekaitza eta da mardulak bota ditzake. Egunez, eta ermometroak eginez eh, amabost gradura helduko dira eta goizaldean hotzenak basuak izanen dira, bost gradutik bera jeitsiko baitira. Eta hause izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.